Francisca Danzi Lebron estis el stara germana cantistino kaj componistino, qui ubrilis en la ora e poco de músico kiel la chefa virin representanto de la Mannheim Skolo de y componistoi. Francisca naskiĝis en Mannheim en familio de y muzikistoj. Sia patrino, Barbara Tosci, esti tanzitino, cae sia patro, Innocenz Danzi, itala violoncellisto, estis membro de l'elito de cortega e artisto de Mannheim, ciam tiu ci urbo famigis pro sia musicae tradizioi cae da virtuos qualito de sia cortega orchestro. Francisca versaine ricevis musican trainadon de sia patro, cae si lancis sian artistan carieron sur seneion el la agio de dexes iaroi, en la itala comica opero La contadina in corte de Sacchini. Pro tiu ci rolo, si gainis la titolon de cortega musicisto, de la prestigia Manheima cortega opero, posteno que un okupis don kvar La La historiisto Charles Burney notis sian debuton que que ŝia bocho kaj interpretado estas geniaj nun cae promesas eĉ pli bonajn aĵojn en la estontezo Si estis electata por la cefai roloi, kiel patenia onalceste de Schweiza, kai Ana Ungunta von Schweizburg de Holzbauer. Tiu cilasta estis pezzo componita specife por sia vocio. All'agio de dudec unu, si voyagis a Londono, por cantiserion de Kvar Operoi de Johann Christian Bach kaj Sacchini en la King's Theater. cia reveno Francisca Danzi geedziĝis con la virtuosa hoboiisto kaj componisto Ludwig August Lebrun. Sub la nomo de Francisca Lebrun si comenci sucesan turneon tra Europa con sia edzo. si famigis pro sia voce capablo. La musicisto cae verchisto Christian Friedrich Daniel Schubart notis che si povis canti tri octavoin super la mesa do cun clarezzo cae distingo. Pro tio, si estis la desirata cae serciata cantistino del estarei santempuloi por la y roloj de la play de fia i verkoj de Schweitzer, Horst Bauer, Salieri. la teatro la Scala en Milano havis inauguran sezonon la trian de augusto 1770, estis Francisca Lebrun, que uludis la chefa virinan rolon en la opero Europa riconosciuta de Antonio Salieri. Francisca Lebrun ancau causis sensazion en Pariso ce la concerto spirituel, pro sia capablo adapti itala in textoin al instrumentai partoi de concertai sinfonioi, cae canti ilin. En Londono, Si completigis du iaroin da presentadoi ce la King's Theatre. Charles Burney varme laudis la cantadon de Francisca accompanata de sia etso en hoboio, ciam la para sono unuigis cae farigis neperceptebla qui superis al quiu en 1780, dum si arrestado en Londono, si comences componi, publicigante dec du sonatoin por fortepiano cum violona compano. Ci tiui estas la nurai conatai vercoi de Francisca Lebrun. Ili estas clare creitae el la manheim stilo. Ses el sciei sonatoi por forte piano cae violono plu vivas cae estis represatae cae in nun tempe. Francisca Lebron sen dube havis exter ordinaran pianotecnicon, iugiante laula nivelo de malfacilezzo de la clavar partoi de sciei componajoi. La sonatoi havis tuian successon. Ili estis unue publicigatai en Londono, cae ofte reeldonatai en Pariso, Offenbach, Mannheim, Berlino, Amsterdamo, cae Worms. La elso de Francisca mortis subite, ciam la paro estis presentonta serion da concertoi en Berlino, dur una carnavala sisono. La morto de Liudin August Lebrun estis granda vato por si, qui un mortis en Berlino nur ses monato imposte en la agio de tridec quindiaroi. Quancam la degnau iara carriero de Francisca Lebrun estis mal longa, si lasis neforviseblan marcon sur tiu vigla epoco kiel respectata componistino cae fama soprano. Si cantis sur la plei gravai operai cae concertai seneioi de Europo, kie si ciam estis salutata per grandai ovazioi.